مجاهد أقبل يا مجاهد فسل سيف المنون ألوفا يجاهد صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان ovdje kod nas, na našim prostorima, ovo je malte ne moda, je tako? Ponos, ljudima je ponos i dika da se oni, znači, uključeni u neke organizacije, je tako, u neke projekte tih organizacija strani, je tako, kršćanski, evropski, je tako, da, su uključeni u to i oni su u trendu u toku i još se to sve dobro pla, plaća i tu je, znači, sastalo se sav hajer do njavka. Međutim, ljudi nisu svjesni da su se, znači, nasire na tovar da sav teret ahirata i da čeka ono što ih čeka. رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير I onda niko ne kaže, nemoj se s time baviti, to ovaj, unosi smutnju i nered i dovodi do razdora. A, niko se ne žali zbog toga. Ali nemojte se držati vjere, jer to će dovesti do fitne i ovaj svađe i do razdora u porodicama i u društvu. ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام نمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواش كلام لكسوف بناغ الكعب نيسو احتيالي دولاج وكامك سمو تيسو جنيسو a bili mušnici. A danas muslimani i vođe muslimana uzimaju kredite i pravi, pravi džanje. Ovo pričam istinu, nemojte jesti, vi sve mislite, ja vice žuri. Ovo što vam pričam, vallaj, konem se, sve istinu. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera.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 wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujem na svim njegovim blagodatima, na blagodati dini, dina, islama, na blagodati što nas je Allah subhanahu ta'ala učinio pripadnicima umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam sljedbenicima Kur'ana i sljedbenicima sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam na blagodati što nas je Allah subhanahu ta'ala izbavio i sačuvao puta novotara novotarija molim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva svaki zavlju da nas sačuva od kufra da nas sačuva od svih novotarija da nas sačuva od fiska i grijeha Nakon toga zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala posebno na blagodati ovog mesečina, na blagodati ove džavije ovdje u Sarajevu. Sad imamo džavije u Sarajevu, alhamdulillahi, rabbi l'alemi. A nakon toga, ja nisam siguran, znači prošli put kad smo govorili o oblicima prijateljovanja i nedozvoljene, da tako kažemo, saradnje, i izbližavanja sa nevjernicima. Da li smo završili svih 20 tačaka? Ha? Sada jedna zadnja, reko se na kraju. O, zadnju, ha? Ostavit zadnju na kraju. Pa zadnja mora doći na kraju, ne može doći na početku. Posebno, posebno. Posebno, dobro. Uglavnom, go, e, ponovit ću nekoliko zadnjih, barem ukratko pa smo govorili znači da je od oblika prijateljevanja sa nevjernicima da insan bude zadovoljan sa onim što oni rade znači sa načinom njihovog života i da ih oponaša zatim da bude sa njima znači vedar i otvoren da tako da ih znači pokazuje im e, i ispoljava počast jel tako i, pošte, i poštivanje jel tako zatim da ih pomaže u njihovom zolomu i na njihovom, znači u njihovim zavludama. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naveo primjer, znači da kako neko može da, da pomogne nekoga dok čini određene grije, da ga pomogne u tom grijehu iako sam ne čini taj grije. Kao što je žena Luta alaihi salam, znači nije osuđivala, čak je pomagala svom narodu tako što je obavještavala o lutovima, alaih salam, gostima. <clears throat> je tako? Ili žena Nuha, alaih salam, znači da ih pomaže u onome u čemu su oni na zavrudu. Makar sam u tome ne utestuo radi ovog ili onog razloga. Zatim, traženje, davanje njima savjeta, savjetovanje, znači traženje od njih savjeta i isticanje njihovih pozitivnih strana, jel tako, njihovih kvaliteta, pohvala, pohvala u odnosu na sprav njih i tako dalje. To smo prošli put, čini se, opširno sve onaj izdetaljisali. Zatim, izražavanje poštovanja prema njima i podizanje njihovog ugleda među muslimanima određenim izrazima kroz koje se ogleda poštovanje i učitivost, jel tako? Isticanje toga da su oni jel tako, e, uredni ljudi, gospoda, jel tako, tako dalje, znači, na takav način se ponažu, jel tako, nevjernici, i to je jedan od zabranjenih oblika, oblika, znači, pomaganja i prijateljanja sa nevjernicima. Zatim, 17. stanovanje sa njima, stanovanje sa njima i život u mjestima gdje su oni Aleikum salam. Što će naravno dovesti čovjeka, jel tako da, sa njima učestvuje njihovom e, javnom životu na kraju i borbi protiv vjernika. Kad oni krenu u borbu protiv muslimana, šta će on? Mora sa njima, jel tako? Zatim, e, stupanje u određene saveze sa njima ili sprovođenje njihovih planova i projekata sklapanje znači određenih saveza sa njima i sprovođenje njihovih planova i proje i projekata, je tako? Ulaženje u njihove znači organizacije u njihove organizacije, njihove, njihova udruženja i uhođenje za njihovu korist. A. Prenošenje tajni, jel tako, muslimana i prenošenje informacija o muslimanima njima. I vrhunac toga je šta borba u njihovim redu, redovima. Borba u njihovim redovima. Ovo je, znači, nešto što je zaista rašireno i autor je u ovoj tašci malo šire govorio, govoreći da je to, znači, kako kažu Arapi, Faburul Hamis, peta kolona, je tako? Peta kolona, peto kolonaši, u stvari, danas to znači više i ne zvuči kao peta kolona, jer danas ove stvari dolaze sa zvaničnih mjesta, je tako? Dolaze preko uh, ljudi na položaj, rukovodećih ljudi, je tako? Da su oni u stvari ti ljudi preko koji se ostvaruju određeni projekti i planovi, je tako? neprijatelja islama. Pod plaštom ovoga ili onoga, je li tako? E, tako kaže ovdje da je, spominje Sejid Kutub, da je, rahimahullahu ta'ala, jedan od pjesnika u Egiptu, a, odnosno Mohamed Kutub, njegov vrat, je li tako, da je rekao kad su Inglezi napustili Egipat poslije o, ovaj, rata i o, sticanja nezavisnosti, kad je Egipat stekao nezavisnost, kolonizatori su se povukli, je li tako? Pa je taj pjesnik rekao, odoše bijeli englez, ostadoše nam ovi smeđi. Znači, odoše bijeli englez, ali ostadoše nam smeđi. Šta hoće da kaže ovi, je li tako? Ovi preplanovi ostadoše. Ha, <laughs> da tako kažem. Mi za njih kažemo da su oni crni, tako? Za nas su Arapi crni isto. Pa, pa mi možda prevali A, odoše bijele Engleze, ostadoše nam crni. Jel' tako? Šta hoće da kaže? Ostadoše ljudi koji su, znači, engleskog vjerovanja, života, razmišljanja, ciljeva, jel' tako? Ambicija, želja, ostadoše da sa nama žive. Sad ovi mogu slobodno ići. Jel' tako? Ali ovi će ostati da njihove planove ovde spro, sprovode. I na planu obrazovanja, i na političkom planu, i na svakom drugom planu, je tako? I tako i jest. I tako i bilo. Otišli su Englezi, ali je došao šarijat onda u Egipu? Nije. Tako? Nije, ništa se promijenilo, nije. I da je, je sve ostalo kao što je idilo, kako su Englezi uspostavili, tako traje. Naprotiv, čak su ostavili, znači, ljude koji su planski, sprovode određene njihove e, zamisli. I to su oni, znači, koji ovdje kod nas, na našim prostorima, ovo je maltene moda, je tako? Ponos. Ljudima je ponos i nikada su oni, znači, uključeni u neke organizacije, je tako, u neke projekte tih organizacija strani, je tako, kršćanski, evropski, je tako, da su uključeni u to i oni su u trendu, u toku i još se to sve dobro plana plaća i tu je znači sastalo se sav hajer dunjalu. A međutim, ljudi nisu svjesni da su se znači na sebe natovarili sav teret ahireta i da ih čeka ono što ih čeka. Međutim, u svakom slučaju sve su to znači plitke šeitanske je tako, zamke I inače spletka šeitanova je slaba, je tako? Kao kula od kara. Sve to kratko traje i brzo propada. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će uspjeti njegova vojska, je tako? I da će njegovi poslanici i njegova vojska biti potpomognuta i pobijeti. Vo inne džundena lahumul zaista će naša vojska pobijeti. Je tako? Pa onaj ko hoće da bude pobjednik treba da bude u toj vojsci tako kojoj je zagarantovana pobjeda ako već hoće da se angažuje u tako onda neki zavere pobjedničku da ne luta lijevo i desno <clears throat> neki zabere pobjednik i to će vratiti svako ko je imalo razgovor <clears throat> zatim kaže 19. tačka ko pobjegne iz islamske države u nevjerničku zaračenu državu, državu koja je u ratu sa muslimanima, je li tako? Iz ljubavi prema nevjernicima, je li tako? To je svakako jedan od najočitijih videova i očiti ride i otpadništvo, je li tako? Teško mu da živi sa muslimanima koji je kod nevjernika, a ovi su u ratu sa muslimanima. Znači, nema nikakve sumnje da je u velikim usire. I na kraju 20. tačka kaže onaj ko se učlani u sekularističke i nevjerničke partije. Političke, mislim. Sekularističke, nevjerničke partije, kao što su, znači, komunisti, kao što su socijalisti, nacionalisti, masoni, demokrati i bilo ko, koji drugi, je li tako? I onda kad se učlani, on, znači, E, izražava, odnosno njegovo prijateljstvo i neprijateljstvo izražava se kroz kroz pripadnost toj partiji ili ili ne pripadnost. Znači članstvo u toj partiji ili nije član. Glasa za tu partiju ili ne glasa. To je mjerovo. Je li tako? Poslije onda dva vrata posveće. Je li tako? Jedan je onaj u SDA, a drugi u ASDA. I onda su posveđeni. Ali tako? U stvari sve to isto. Nije zato što ovo, ove dvije su iste, nego su sve iste, jel tako? U kojoj god bilo. I onda niko ne kaže, ne može se time baviti to, ovaj, unosi smutnju i nered i dovodi do razdora. A, niko se ne želi zbog toga. Da se ljudi zbog toga svađe. Ali nemojte se držati vjere, jer to će dovesti do fitne i ovaj, svađe i do razdora u porodicama i u drugu čitavno, tako? Znači, članstvo u tim partijama, ovdje kaže samo članstvo učestvovali u njima i znači privrženost tim partijama na taj način. Na taj način kako, kako ovdje ovaj, prikazuje. Ja sam prošli put onaj rekao da ćemo o tome malo uh, opširnije progovoriti. Ja sam već jednom prilikom možda onako ne ovako kroz ders, nego kroz razgovor prije dersa to spominjao. Imamo, znači, a, na neki način snažan pokušaj snažan pokušaj sve snažniji u zadnje vrijeme kod određenih ljudi koji se smatraju dajama, jel tako, i koji nose određeno šarijatko znanje sa sobom, da sve češće govore o osnivanju političkih partija i na taj način učestvovanju u na izborima i tako dalje da bi se uključili kako oni kažu u politički život i da je neprihvatljivo da mi u našoj dali budemo apolitični je tako i neprihvatljivo da politiku prepustimo drugima da nas vode je tako da to nema nikakvog smisla i tako dalje pod plaštom tih znači a, nekoliko parola, možda još mi onaj na taj način se borimo za vjeru, mora biti neko da zaštiti muslimane i još ne može sad da mi nam padne još neki, nekoliko tih otrcanih fraza, znači pod plaštom, pod tim plaštom znači žele sebi da da jednostavno pripreme teren i da se raskomote, da osnovi političku partiju i da tako i oni učestvuju u tom političkom kolaču, je tako, koji se tako, a onaj, kako se kaže, dijeli nevelice, je tako, šakom i kapom. Pa sam se obavezao na neki način da to malo prokomentarišem i da pokušam uz Allahu pomoć večeras skrenuti pažnju ne samo na pogubnost tog puta, znači ne samo vama je jasno da Resul sallallahu alaihi wasallam nije tražio nikakvog suvlasništva, jel tako, sa nevjernicima. Nije htio sa njima onda učestvuje ni u kakvoj zajedničkoj vlasti, jel tako? Što je sa aspekta šarija znači neprihvatljivo, nemoguće, jel tako? Kako musliman zajedno sa nevjernicima da, da učestvuju u vlasti ili da dijele nekako vlast, kako? Kako kad je sva vlast Allahu subhanahu wa ta'ala? Kad je Allah zakonodavac? Pa tako? Otkud? Kako sad? To znači nezamislivo. Međutim, ljudi to opet nekako zamislili. Ja sad, pravo da vam kažem, ne mogu onaj odgonetnut, je li tako? Ali pokušat ćemo, znači, da vidimo. Pod plaštom ovim parola pokušava se, znači, a, pokušavaju se Znači, braća koja se okrema vjeri i sunnet. Vjeri i sunnet. Braća i ljudi koji su osjetili, znači, u svojim srcima, je tako, nešto, da treba da bude musliman, je tako? Da se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala, da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da pusti Allahu zakon i šarijet, sad se upravo ti ljudi na meti ovi, na njihovoj meti, ili oni neće naškoditi takvim, takvom davom političarima neće naškoditi takvom davom jel tako u poslanicima koji onaj su na teretu budžeta ha. neće njima naškoditi tako, nego upravo ovim miskinima da je tako kažemo ljudima koji su svojom glavom razmišljali i okrenuli se ovoj vjeri